Aziz qeyrindoshlar, diqqatinglar shahid birodarimiz Ubaydullahning o'g'liga qilgan vasiyatida bo'lsin. O'g'limga vasiyat. Allohga hamdlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga durud va salomlar bo'lsin. Suyimlik o'g'lim, yaxshi turatdamsan. seni shunchalik ko'rgim keldi shu topda opang ikkimiz kompyuter oldida o'ltirib sening suratga ilingan filmingni ko'rib o'ltiribdimiz har ikkimizning ko'zida yosh sanga bo'lgan muhabbatim va sig'inishim tufayli ko'zlarimdan ixtiyorsiz yoshlar to'kilib ketyotidi o'g'lim seni shunchalik sag'indim senmi sag'indingmi seni qanchalik yaxshi ko'rdiganimni bir olloh va o'zimni bilatdim shu topda sanga bu xatni yozg'ach ko'z yoshlarimni faqat to'xtatolmayyotiman sening chuchuk tillar bilan to'xtamasdan dada opa deyishlaring xuddi qulog'im tubida chaqmoq chaqqandek qalbimni larziga sen san budruqqina putlaring bilan yerda emas balki yuragimda sen san budruqqina qo'llaring bilan o'yinchoqlaring emas balki yuragimni tutyotsan o'g'lim bilamsan Sen tug'ilgan shu paytlarda sen yig'ilgan. Biz hammamiz kulgan edik. Sana nihoyatda zo'r umidlarni pitgan edik. Seni dini, faniy jihatlardan atrofliq tarbiyalab, Allohning dinini oliy qilish uchun borlig'ini atyolaydigan bilimlik, taqvodor, shijoatlik mujohid qilib tarbiyalamoqchi edik. Biroq taqdir shu ekan. imkoniyat yor bermaganligi sabablik narsida vaqtimda seni allohga topshirib hijratga otlandiq seni aslab neçə rət gözümə yaş alğanlığımı, neçə rət Allahqa yalvarıb dua qılğanlığımı bilməyəm. Səndən ayrılğandan keyin shuni his qildimki ibrohim İbrahim Alloh uchun qilgan qurbonligi ajoyib qurbonlik ekan. U Alloh uchun qiyirgan vaqtida noiti taslikda erishgan yurak parisining geliga pichoq surgan ekan. Bizni ham shu xil sinoq bilan sinab, sabit turg'izgan Allohga hamdlar bo'lsin. Alloh amallarimizni qabul qilsin. cho'chirida kuchtib hatto olti yetti bolalarni ayoli bilan qoldirib chiqishga majbur bo'lgan birodarlarni o'ylab sabr qilib qolaman alloh hammamizga sabr ato qilsin o'g'lim balkim u yoqqa qarasang seni erkiltib o'yintadigan dadang yo'q bu yoqqa qarasang qo'rsqingni to'yg'izib kiyimlaringni almashtirdigan mehribon opang yo'q toza g'ayrib sinayotgansan yo'lindigan tig'ingni yayraydigan beg'ingni izlab tantirash ichida u yoq bu yoqqa talpinayotgansan bizga bo'lgan sig'inishlaringni sirtingga chiqarolmay g'amkin bo'layotgansan o'g'lim g'amkin bo'lma sabr qil opang ikkimiz shu topda bolani onadan onani boladan erni ayollardan ayirayotgan illiq oilalarni xonavayron qilayotgan iflos kofirlarga qarshi jihod qilish uchun oldingi saflarda yuryapmiz biz shu topda saxta shuhratlar bilan tahirlanib yurgan nejislarning botil taxtlarini allohning izni bilan hukm talqon qilish uchun yangimizni turdiq dafsanda bo'layotgan kalomullohning sharpini qo'g'dash xor bo'layotgan ilohiy dinni aziz qilish uchun bilimizni bog'ildik Саңа o'xshash ota анысыны izlab taraf тарапки тәлмүр narsidlarni ota ата bilan jam qilish to'tnungsi dapsanda bo'layotgan son sanoqsiz zamshirlarimizni va qorong'u kamirlardagi qiyin qistoqlarda echinishliq ingrayotgan g'arib birodarlarimizni zulmdan qutqizish uchun borlig'imizni otdiq rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshlab bergan toki qiyomatgacha davom qildigan jihod karvoniga qo'shildik rasululloh sollallohu alayhi vasallam takror takror orzu qilgan shahidlikka talpindiq dunyoning qisqig'ini arzimas matolarga emas balki mangulik rohat farog'at makoni bo'lgan jannatga qiziqdiq razil kofirlarning bu dunyoda ishlaydigan vaqtli qiyin qistoqlardan emas balki allohning dunyo va oxiratdagi doimiy azoblardan qo'rqdiq allohning bandisi bo'lish sifatimiz bilan tag'ut kofirlarga emas balki olamlarning parvardigori bo'lgan allohga bo'ysunib yashashni tanladik arzimas dunyoga oxiratlikni tegishgan ozg'un insonlar kabi emas balki jonlari va mollarni jannat badliga allohga sotgan sahobalar kabi yashashni iroda qildik qo'rsoq g'imi bilan o'qurni oylinib bir umr yashaydigan hayvon kabi emas balki o'z aqidasi o'z dini uchun yashaydigan buning uchun borlig'ini pido qila oladigan mard o'g'lonlar kabi yashashni ixtiyor qildik alloh bergan jon mol va qonlarimizni faqat Alloh uchunla sarf qilishni, Alloh yo'lida eng oxirgi tinig'imizgacha sobit qadamlar bilan turishni iroda qildik. O'g'lim, mana bu bizning aqidimiz, mana bu bizning tutgan yo'limiz va tanlishimiz. Balkim sen bilan yuz ko'rishgacha biz shahid bo'lib ketarmiz. balkim seni chin quchoqlab suyib turib hidlaringni hidlash fursati bu dunyoda nisib bo'lmas balkim tug'ilish oldida turayotgan ukang bilan qo'l tutishib o'ynab yurganligingizni ko'rish imkoniyatiga ega bo'lolmasmiz biroq shu narsa aniq esingda bo'lsinki bizni Alloh yaratgan bizning jinimiz bizning melimiz bizning barlik narsamiz Allohninki bizga berilgan barlik ne'matlar Alloh tarafidan berilgan shunga bu ne'matlar faqat Alloh uchun sarf qilinishi kerak bu qullar Alloh uchun qo'ral ko'tarishi Bu putlar Alloh uchun tog'lar eshishi, bu ko'zlar Alloh uchun islom chegaralarini qo'g'dab ribbat turishi. Bu eg'izlar Allohning zikri bilan namlanib turishi va Alloh tarafga da'vat qilib turishi. Bu qalblar shirik va riyodan saqlanib, Alloh uchun xolis turishi kerak. Mana bu dadangning vasiyati, opangning orzusi. Hammaga qodir ulug' Rabbimizdan shuni tilaymizki, xuddi muso alayhissalomni fir'avn huzurida o'z rahmatiga olgandek seni ham o'z rahmatiga olsin xuddi muso alayhissalomni xudolik davosi qildigan zolim kofirning huzurida hidoyat qilgandek seni ham hidoyat qilsin xuddi muso alayhissalomni onasining g'amkin bo'lmasligi uchun uningga qaytirib bergandek bizni ham boldurab jam bo'lishga nisib qilsin seni izimizni besib jihod karvonini davomlashtirdigan tog'utlar taxtini yer bilan yakson qiladigan shijoatlik mujohidlar qatoridan qilsin amin حياة تقر الهوانا